بسم الله الرحمن الرحيم بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى همة عن المؤمن مركز نشرات الصادقين هر نوع تقارير و موعده های جهادی را برای شما تقدیم می نماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سوري مبارك سوري حج كاست بخش سوره در مکه نازل شده قبل از رسول صلی الله علیه وسلم بعضی آیات مبارکه که است وقت نزولش بعد از رسول صلی الله علیه وسلم به سوی مدینه است باز انشاءالله در وقتش به اشاره میکنیم انشاءالله من در سوره مبارکه که موضوعات سوره مکی موضوعات واحدی است که در مخاطب مشرکین است در سوره مکی همچنان مسائل که اکثر مطرح میشه و قرآن کریم اکثر خیلی بالاش ترکیز میکنه مسائل ایمان به الله و ایمان به روز آخرت و همچنان بعضی غلط فهمی ها فیلن اشتباهاتی که بجه مشرکین از بعض مسائل مسائل مؤمن بهی از جمله ایمان و ملائکه ایمان به روز آخرت یا متعلق به روز آخرت لأن القرآن الكريم تركيز باید تمام تماما غلط فهمي و اشتباهات أما بعد رفع سوا وزلودة سوا و در این سوره مبارکه که است مخاطب مشرکین است مؤمنین است و مؤمنین هم کس به دو بخش تقسیم میشه و مؤمنین است که مردم مسلمان هستند که بالله و رسولشان ایمان دارن و خب مشکلی است که ایمانشان ایمان ضعیف هست الله عز جل به اشاره میکنه در قرآن کریم در این سوره حج اشاره میکنه که ان شاء الله ما دیگه باز رسیدگی ان شاء الله میکنیم در اینجا یا ایها الناس أي مردمان اتقوا ربكم بترسل از رب خود إن زلزلة الساعة بیگمان که زلزله روز قیامت شیء عظیم چیزی بسا بزرگ است یعنی امر خیلی سترگ و بزرگ است در اینجا مخاطبه ما مردمان است چه مشرکین چه غیر مشرکین یا ایها الناس ای مردمان از الله عز وجل بترسین ان زلزله الساعه شيء عظیم بیگمان زلزله روز قیامت کس چیز خیلی بس ها بزرگ عظیم است یوم ترونها در روز که شما قیامت را مشاهده میکنید تذهل كل مرضعت هر شیر دهنده هر زن شیرده که شیر میدهد در وقت شیر دادن خود اما طفل شیر خور خود در وقت که پستانش پستانش به سینیش است و پستانش به دانش است و میمه که در حالت مکیدن است بمجرد که بمجرد مجرد زلزله قیامت که و می احوال روز قیامت کس هم رو مشاهده میکنه از مطلقا غافل میشه تفحل كل مرضعه اما ارضعت هر زن شیرده او طفل را که شیر اما عرضها تذهل از او غافل میشه او را میگذارد و كل ذات حمل حملها و هر باردار بار خود را میگذارد یعنی میماند که هر زنی که باردار است و حامله است سقط میکنه حمله بدون از که به وقتش برسه و تر الناس سکارا و تو مردم را مست میبینی سکارا و نشه میبینی و ما هم به سکار در حال که نشه و مست نیستن ولكن عذاب الله شدید اما عذاب الله جل کس خیلی سخت است یک مشهد از مشاهد روز قیامت است وقتی که الله عزوجل وقتی که روز قیامت برپا میشه و در بین مفسرین اختلاف است اختلاف بيس كآية aja i zilzile ka Allah azza wa jalla ishara me kanë suri Hajj dhom që në الله عز وجل آية إي قبل روز قیامت بو یعنی مقدمه روز قیامت است یعنی بعد میدن سور اسرافیل علیه السلام اگه قیامت وقتی که برپا میشه این مشکل جور میشه این تو حالات میگه حالتی حولناک و مخوف بالای جمعه بالای انسان ها میگه این به حال چی قبل از باشه چی بعد از باشه خود برپای روز قیامت که است که اسرافیل علیه السلام سوله میدمه تمام نظم و نظم را که ما شما پدن مشاهده میکنیم آسمان ها و زمین نظم را همگی بر هم میخورن یعنی تصور انسان خود با خود کنه که کوه ها همگی کوهایی که همانند میخال الله به زمین فرو برده کلگی تمام کوه الله عز وجل انفجار میده انفجار میکنه کوه ها همگی بحرها انفجار میکنه این نظم هم همه بر هم در هم میشه و متلاشی میشه در حالت ببینید که انسان چقدر به خود خاط گرفت انسان چقدر به خود به این حالت میگیره مفسرینی که به این هستن که این حالت وقت گروه مته قبل از این مقدمه است برای روز قیامت اونا هم از خود دلایل دارن و کسایی که میگن که نه این بعد از قیامت است اونا با یک اشکال مواجه میشن اشکالش همین است که در اونجا نه زن شیرده وجود داره که زن خود طفل خود در وقت شیر بده و نه زن حاملی است که در کنه سقط کنه اونا باز برای توجیهشان همی است که گویا این حالت کس وقتی که الله عز وجل به اشاره میکنه در اصل همه تک حالت است در اصل همه حالتی است اگر یک زن شیرلیت و حالت ببینه از طفل خود مطلقا غافل میشه و اگر یک زن که حمل داشته باشه و تک حالت مواجه شود بدون شک چی میکنه حمل جایی میشه سخت میکنه با مردم همگی نشه میبینی ببینید ما شما خیلی مثالای در زندگی با شما وجود داره مثلا می وقتی که مثلا زلزله میشه زمین مثلا بلرزه میشه مثلا ما شما مشاهده میکنید که مردم حالت رو به خود میگیره یکی از خانه خود بیرون میشه میده حتی کس اطفال خود فراموش میکنن اطفال اطفال فراموش میشه مثلا ببینین که زنا حتی بدون از یک چادر گپار را کنن هم میگی مثلا ببینن با کوچه کلی سر مردم میبینی وقتی که بیرون میشی حالت بشار یک حالت رو میبینی که چون حالتی هست که مطلق در حالت عادی تصور کردن نمیتونی ببینی این خود یک نوچی هست این زلزلایی که مثلا از یک پنج ثانیه ده ثانیه بیس ثانیه از وی مثلا پیدا نمیکنه بازم در جای مختلف مثلا هست باز خود شدت تکانش همیشه فرق میکنه در در یک مثلا در یک گراف قرار نداره مثلا در جای 9 خودش حرکتش در جای مثلا جای خب آله مثل شما وقتی که اسرافیل السلام سور میده ما تمام این نظم مزم بر هم در هم میخوره متلاشی میشه مثلا کوها از تمام ریشه جدا میشه انفجار میکنه برها انفجار میکنه وقتی شما خود به خودی تصور اندک شما تصور کنین که حالت به چه حالت خواهد باشه همه تا حالت می باشه که مردم فکر میکنه ما نه هر کس بر جای میده یک مشهد چی از روز قیامت که الله عزوجل الله عزوجل رو میکنه بالا ترکیز میکنه در اینجا که انسان به این باشه که نه تکبر عناد سرکشی هیچ چیز به درد انسان کنه. این حالت فضع است یک بار ترس خوف بر که مستولی بشه از این حالت فقط کسایی که چی هستن حتی در حالت در روز قیامت حالت فزع است که حتی وقتی که مرده از خوا... از بیرون میشن این حالت برشان رخ میتن. حالت خوف دارن از این حالت فقط مستثنا کسایی هستن که شهدا هستن در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که الله عز و شهدا را به شش چیز شهدا را بهرمند از جمله شش نعمتی که الله عز وجل به شهدا اختصاص داده یک ویژگی خاص شهدا از شش نعمت یک نعمت شمی است بالا اینا کرزانی میشه از طرف الله عز وجل که از فضای اکبر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم اکبر می وقتی که از قبرها مردم بیرون میشن حالت هیجانی است اما فقط کسی که با اطمینان طبیعی از خوان بیا مستثنا هستن شهدا که از اینا بیرون میشن شهدا اینا کسایی هستن که به اطمینان از قبر خود بیرون میشن اطمینان به الله هم اطمینان این چیزی هست جمله ویژگی است که به شهدا اختصاص پیدا کردن غیر از کسایی که اصلا مردم نیک هرچی هستن اما همگی باید از این از این تم باید بچشه این حدیث چی بود درباره این مسئله بود و من الناس برزی که الله عز وجل مشهد از قیامت از دینی بازگو میکنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض ومن الناس مردمان کسانی هستند كمن يجادل كنا بجدال ومناقشة ومناظرة من بردازن في الله برامون الله عز وجل بغير علم در حالی که دانش ندارن و یتبعو پیروی میکنن کل شیطان هر شيطان متمرد هر شیطان سرکشی میکنن پیروی میکنن یعنی مخاطب وی کسایی است که وقتی در مسائل مومن بهی وقتی که مناقشه و مناظره میپردازند اونا کسایی هستند که هم اگه از فاقد دانش هستند فاقد علم هستند و در اینجا منظورم علم سماوی است علم کتاب و علم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است این در همچین مسائل من مناقشه پرداختن و مناظره کردن در همچین مسائل درست که انسان فاقد یه چیز واسه و در قد کسی است که فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان و در قد کسی است که با مناقشه و مجادله میپره در حالی که فاقد علم است علم نداره دانش نداره که برو استناد کنه به خاطر احقاق مسائل که چی میکنه ارائه میکنه دو و کسی است که پیراوی هر شیطان سرکش است وی بالای هر کس صدق میکنه هر کسی که از علم قرآن سنت بهره نداشته باشه و در مسائل در مسائل شرعی چی میکنه در مسائل شرعی خود داخل در حالی که مطلقا بهره نداره بهرام و در حقیقت کسی است که با بدون داشتن صلاح به میدان جنگ داخل شد مطلقا صلاح آری است داخل جنگ میشه و یتبع کل شیطان مارید. وار شیطان سرکش چی میکنه پیروی میکنه از این خاطر یک نمایی است که تحذیر از طرف الله عز است تحذیر بر از خصوصا بر کسای است بر جمله کسای است که چی میکنن اونا بدون از اینکه دانش گپا داشته باشن از مسائل شرعی در علوم شرعی داخل میشن خب در این شکل در این به اینجا اصل مقصد کسا مشرکین است که در مناظره و مناقشه بارست هم داخل در حال کم مردم جاهل بودن و این طبیعی است چون آیت مبارک بالا بالا هر کسی صدق میکنه هر کسی صدق میکنه که بدون داشتن علوم شرعی در مسائل داخل میشه و این ما شما خیلی فن مثال ها داریم مثلا شما ببین که علم شرعی آنقدر که معرض شده بشه مردم شو در بسیار مسائل كشاهد هو بنيفوي مع محمد بن حنبل الشافعي رحمه الله اگر ناس سوال میشدن شاید اونا بعض مسائل مطلقا خوف میکنن که چه ما فتوا بده اما امروز شما هر کس رو برتان گیر بردن فتوا میده هر کس فتوا میده بردن از از هر در از هر طبقه بردم شما بگیرن همه گی مفتی هستن فلان و بزرگترین قضیه که ما شما فلان فلان داریم امی اشغال امی افغانستان است هر کس دی فتوا میده هر کس دی فتوا میده در حال کسی مطلقا مسائل راجی به این میکنه که قرآن و سنت در مسائل چی میگه یه خو مسئله دماغ هست یه خو مسئله خون است در اینجا اگر امروز کسی میگه در منطقه جهاد فرض عین است یعنی من چی یعنی پیامد شمی است خون باید ریختن دو باید وقتی که قضیه دماغ شده قضیه خونی قضیه عادی نیست که کسی مسائل فتوا بده از قدر ما شما مشاهده میکنیم یک یک و در پاریس بعضی کسایی ببینن که معانی که پسان الله عزوجل ذکر میکنه و خب، دیگه تبع کل شیطان مرید و هر سرکشت چی میکنه پیروی میکنه کتب علیه نوشته شده بر شیطان انه من تولاه کسی که باید دوستی میکنه در صفش استاد میشه در شیطان پیروی میکنه فانه یضله بدون شک شیطان را گمراه میسازه و یهدیه او را راهنمایی میکنه الى عذاب السعیر به سوی عذاب عذاب سعیر که عذاب جهنم باشه عذاب سوزنده جهنم باشه عذاب افروخته جهنم باشه که الله جل از آتش چی کرد مهیا ساخته پس یه که تحذیر از طرف الله عزوجل است که نباید انسان در مسائل که در مسائل خود در مسائل که از علوم شرعی بهرمند نیست در این مسائل چی کنه خوض دخول کنه داخل شد در این مسائل و کوشش کنه عباد مسئله رو با چی گره بخانش بگیره و خیلی باید چون طبیعی است کسی که همیشه باید داشته باشن کسی که مجادله بدون علم میپردازه او حتما کسی است که چیزی میخواه او مشکل داره همیشه میخواد در رأس مجلس قرار مثلا بگیره یعنی مشکل م... این طبیعت خود به خود بخواین نخواین حتما یک شیطان رو باید باید پیروی کنه و خب در اینجا الله عزوجل می کسی که بس شیطان پیروی میکنه شیطان پیروی کنه و حتما شیطان رو گمراه میسازه و این راهنمایی به چی میکنه به سوی جهنم میکنه به سوی عذاب افرخته شديد الله عز وجل بكم يا ايها الناس اي مرنوان ان كنتم في ريب من البعث اگر شما در شك يا بعث است زنده شدن بعد از مرگ استید فانا خلقناكم من تراب ما شما را از خاک آفریدیم اصل آدم که اصل انسان که از خاک است الله عز وجل آدم از خاک آفرید ثم من نطفة سبا شمار از نطفه آفریدیم یعنی مقصد نمو نطفه منی هست أما قطره آبی هست که در رحیم زن استقرار پیدا میکنه ببین نشأت انسان کسی بدون یک نشأت همی است که اصل انسان از, خاک است و طبیعی همه مواد که ما شما در خاک میبینید همه مواد در وجود انسان است همین ناصر که وجود انسان متشکل از است همه عناصر متشکل چی است خاک است چون اصل انسان از خاک است الله جل انسان از خاک پیدا کرد سپس تناسل و تولد و تن... به چی شکل شد شکل به خود گرفت که از نطفه شد و خب ما شما را از نطفه آفریدیم ثم من علقه سپس از خون بسته این مراحل جنین در, در رحم مادر نشان میده در رحم زن نشان میده که انسان قطره می باشه قطره آب می باشه سپس بعد از بعد از معادلات بعد از لقاح که صورت میگیره بعد از ببینید که تبدیل به چی میشه به علاقی میشه به خون بسته تبدیل میشه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة سبسي سباشي ماشي تبديل مشامي على خون بس تبديل مشي بكتوتي گوشت المفسرين يعني بيسن مضغة ونمو گوشت المكان بارچه گوشت المكان كي بدندان جويدا شو مقدر نحاج حاجة مش مقدر اسكو ماشي يقول انسان بدندان خدمة مخلقة كي توتي گوشت يا كامل لس يا غير مخلق يا كامل نيست داري بعد ان شاء الله ما بزانه شارع میکنم تام وغير تام لنبين لكم تبر شما ما روشن بسازين دور شما مبرهن بسازیم چی رو مبرهن بسازیم میره مبرهن بسازیم که زندگی بعد از مرگ پیش الله بالخیر چیز ساده هست ما شما را که هیچ چیز نبودین از یک نطفه شما را خلق کردیم دقیقا انسان تصور کرده نمیتونه شما را ما چی کردیم آفریدیم دیگه برای ما خیلی ساده است که شما را وقتی که آفریدیم باز دوباره بیافریدیم شما اصلا وجود نداشتین ما شما را آفریدیم در مراحل شما ببینید در قطره ما شما را آفریدیم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وما مستقر مسازم جاگوزین میسازیم در ارحام که جمع رحم است ما نشاء جرك بخان الى عجل مسمى ترك وقت محدد معين كده اوقات فرق میکنه بعضی شش ماه میباشه بعض وقت نو میباشه هشت ماه هفت ماه احتمال بعض وقت زیاد هم بگیره در تک حالت کس الله عز وجل خلقت انسان تکمیل میکنه وارد خلقت انسان که تکمیل در روح دمیده میشه وقت را سپری میکنه در داخل رحم چی میشه تغذیه میکنه میتفل برای یک مرحله چی میکنه الله از را بیرون میکنه ثم نخرجكم طفلا سپس بعد این مراحل کس شما را طفل بیرون میکنیم نوزاد شما را ما بیرون میکنیم ثم لتبلغوا اشدكم سپس که تا شما چی کنین تا که شما به سن رشد و رشد عقل چی رشد عقلی باشه چی رشد جسمی به او برسید اگه حالت را به خود بگیرین که آلت جوانی رو به خود بگیرد و منکم من یتوفا از شما کسایی است که وفات میکنه و منکم من یرد الى ارذل العمر و شما کسایی هست که چی میکنه یرد بازگشت میکنن به پسترین عمر میس که انسان فرتوت میشه عمرش خیلی زیاد میشه از 100 و 120 سال سیم تجاوز میکنه لکی لا یعلم من بعد علم تا تايكيو لکی لا تاكن ندانه من بعد علم بعد از اینکه بعد علم شیعه، بعد علم شیعه، یعنی بعد از اینکه همه چیز را دانست یک عمر سپاری کرد پس الله وجل قادر به یه اسکی را با آخر عمر کنه، رسا بود که خیلی پیر جور شوا پیر سالخورده خورده جور شوا که همه خاطرات خود فراموش کنه پس دوباره طفل شوه مشاهده میکنیم بعضی کسان دارده به خود میگیرن و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این استاد حمزه پناه خواسته که ما دوباره به ارزل العمر ما چی کنم بازگشت کنم یعنی به ایمانه که بعد از عده بعد از جوانی و بعد از پیری آنقدر سال خورده و فرتود شوم که ندانم همین اما گفتم مثل طفلا واره و حالت را به خود بگیرم پس حالت طفل به خود بگیرم سر سی سر چل باز کسا هست نمیدونم این حالت میرسه ارزل العمر ببینید چی عجیب عدالت به این میکنه با قدرت الله عزوجل میکنه طفل بودی چیزی نمیدانستی والذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اصل الانسان جهل است علم چیز اتصال باشه انسان را کسب میکنه از بیرون هم هر کس دکتر و انجینر و محدث مفسر تولد نشده علم چیز کسبی است انسان را کسب میکنه در قدر انسان است که وقتی بیرون انسان میشه لا تعلمون شیئا شما چیزی رو نمیدانید برز انسان کسب میکنه خب برز بیاد مراحل پس دوباره حالت انسان به خود میگه که انقدر پیر میشه کم چیز فراموش میکنه به که در حافظه هم خلال ایجاد میشه حافظه ما چیز را دست میده خب، ببین الله جل ببینین ایاک ای دلالت به این میکنه دالت به این میکنه یک دلیل است و این دلیل دلیل عقلی است که استنادش بالای عقل صورت میگیره به خاطر زنده بعد از مرگ خب اگر ببینین باز الله جل دلیل دیگه میاره و تر الارض حامده میگه میبینی که زمین که از خشک است خاموش یعنی زمین خشک زمین جذب خشک زمین لا که در مطلقا زرع صورت نمیگیره در زمینی که از انباتی مسائل مطلق آنده زمین خشک باير زمین خود فاذا انزلنا عليه الماء وقت ما هو برازي میفرستیم نازل میکنیم احتزد یک بار به حرکت میآید این چقدر یک تصویر زیبا هست احتزد یک بار زمین به حرکت در میآید و ربت ربت قد ربط به به چی هست ارتفاع هست ربوه که مگن ارتفاع ربت به این معنی که در نمو میآید نمو میکنه زمین می رویانت من كل زوج بهيج زوج از هر صنفای نبات بازر سنفای گیا کس به هیچ که شادمان بخش باشه مناظری که تراوت بر انسان بار بیاره هی باری میبینیم که زمین هم میگه سبز و زمینی که خشکه زمین هم سبز و شاداب تبدیل زمین کم میبینیم که تمام چشم ها رو هم خیره میکنه شما شما شاید میکنم زمین از این خشک یک وقتی که شروع میشه دیگه شخم میشه نواد کاشته میشه بعد شناخت میبینیم که زمین مطلقا به باغ باغ سرسبز تبدیل میشه یک دلیل چی از دلیل عقلی است دلیل عقلی است که استدلال به این میشه که ببینن که این همه قسم انسان ببینن که حیات وجود نمیداشت یک بار الله عز و حیات چی میکنه پس دوباره میآفرینه انسان از وفات کرد بعد از عمر بعد از الله پس دوباره چی میکنه زنده میکنه خب ذالک چیزهایی که تیر شد همگی بان الله هو الحق الله عز وجل حق است انه يحيي الموتى والله عز وجل مردار زنده میکند وأنه على كل شيء قدير وبيجمن الله ذو البرارتي قادر است وأن الساعة آتية وقيامات آمدني لا ريب في هذا رو شك وأن الله والله عز وجل يبعث زندمي قردنات من في القبور كساكد القبرها أستن هم يقول الله ذو زندمي قردنا القرآن الكريم خيل التركيز آن قدر الله التركيز أسبوع عليه مسألة آخرة يعني بارز إيمان بالله عز وجل ومتعلقات إيمان بالله عز وجل ترکیز میشه برای چی از با روز آخرت به این خاطر ایمان به روز آخرت برادر است ان شاء الله در میشه در بحث مفصل درباره آخرت که جنت و دوزخ دیگه داشته باشه ایمان به آخرت زندگی انسان نظم میده اگر کسی به روز آخرت ایمان نداشته باشه ببینین مردمک به روز آخرت ایمان ندارن یا اگر ایمان داشته باشن خلل در پیششان چیز مشکل است تصور غلط دارن مثلا لیکن هر نوع جرم جنایت ارتکاب می هر مرتکب هر نوع جرم جنایت میشه به این خاطر کنها به آخرت و به حساب و جزای و پاداش به هیچ چیز ایمان ندارن به محکمه عادل حقیقی مطلقا ایمان ندارن در محکمه که حتی دو رحمت است بلندتر از عدل به او ایمان ندارن هر کار را انجام میدن اما کسی که هر قدر ایمانش به روز آخرت قویتر باشه تر باشه محکمتر دیشاش قوی میبینیم میبینیم که هر گام را که برمیداره صدها بر محاسبه میکنه که گام را بر در حقیقت نمی گام را که الله عز وجل ای بخاطر خاطر الله عز وجل است دهی رضایت الله عز وجل نفتاس یا خشم الله عز وجل دهی رسول هم از من راضی میشه نمیشه آی گام رک بر پیرا در ما رسول سلام استم یعنی است ببینی فرق است دو فرد ببینه دو انسان میشه بنش فرق است از این خاطر همه چیزا ببینی ایمان به روز آخرت از خود خیلی پیامدهای گوارا داره خیلی پیامدهای آثار نشانه خیلی برازنده باید زندگی یک انسان داره مثلا در جای مثلا انسان میشه که باید کار باید کنه به این خاطر نمیکنه که از روز آخرت خوف داره از الله عزوجل خوف داره از این خاطر ببینیم ما مثلا فرق است ببینن در اسلام این عجیب ویژگی اسلام از برادره به این خیلی متوجه باشین در جایی که نظام اسلامی قائم باشه فرقش بینه فرق نظام اسلامی با یک نظام دیگه نظام غیر اسلامی که است طبیعی از در روجم دزدی است هست نباید کار باید صورت بگیره دزدی ناروا هست نباید کار باید صورت بگیره و خب در اونجا از خود در قوانین جزایی شما ببینید در اونجا هست که کسی دزدی کنه مثلا به ایتنا نوع جزا بره هر پاداش یک قسم به جزا بره جزا میشه این در هر کشور است و خب در دیگر کشورها که است در اونجا کسی به این خاطر دزدی نمیکنه به خاطر در اونجا نظام حاکم است اگر این نظام نباشه باز هر کار میکنه چون نظام در اینجا حاکم است دست به کارا نمیزنه از الله خوف نداره از روز آخرت مطلقا خوفش نیست فقط خوفش از نظام است ببین اگر نظام نباشه هر کار رو انجام میده پس در اینجا انسان که داره تکجای زندگی میکنه یه همکار نیست با نظام این مثل از است که یک تازیانه بالای سرش هست اگه تازیانه دور شوی کمی ما رو مشاهده میکنه در هر چی ببینین زلزله که در چی صورت گرفت زلزله می بارانی که آمد و طوفانی شده در آمریکا در آمریکا تمامش در چند شهر ببینین دو شهر زندگی میکردن میگی تماما چور چپ باول شد چرا به خاطر در اونجا مردم اونجا ایمان نداره اصلا اونجا فقط یک نظامی است اونجا دزدی به شکل دیگه است حتی در خود نظام شکل دزدی است این من یک مثال برتان میتونم اما در نظام اسلامی نه مطلقا فرق داره در نظام اسلامی وقتی خلیفه مسلمان ها هست این طبیعی حکم شرعی از کسی که دزدی کنه دستش باید قطع شد این حکم دنیوی دنیوی بالا انسان است که حد بالا انسان جاری میشه اما هر مسلمان شما چون به خاطر به الله ایمان داره و روز آخرت ایمان داره همه که در اینجا همکار هستن با نظام نه به خاطر خلیفه وقت به خاطر خودی کار نمیکنن به خاطر خودی کار نمیکنن شما در تاریخ تمام بشریت مثال شما میتونید کسی برو رفته باشه در قضا که ما جنایت کردیم مرا پیش رسول مردم که ما کس بشه که ما زنا کردیم مرا پاک بشه احساس چی است احساس به روز آخرت است احساس ایمان به الله عز وجل است یک وقت ضعفش آمده با این مشکل ایجاد شده با یک مشکل واقع شده ما پیش رساتم که مرا پاکیزه است شما کدام مجرم سراغ دارن که در بدون بندیخانه نهی کنه باز بعد از چند سال پس دوباره خدا نظام برش میگه خلاص تو آزاد هستی باز پس دوباره بیا زن پیش رسول وقتی که ثابت که زناکار زنا کرده پیش رسول الله صلی از زنا حمل برداشته بود توفکی رو بگذارن که چی کنن طفل به دنیا بیارن بخاطر ما خونه خب نمیتونیم سنگسار کنیم به خود طفلش خو گناه نکرد طفلش خو مجرم نیست خودش مجرم است ببینن چند ماه طول کشید پس میزن پیش رسول الله خودش میاد بدونیم در بندی خانه باشه پس میاد میگه یا رسول الله میگه من پاک بگردم میگه طفلم است میگه شیر بتش یه دفعه ببینه سال یا دو سال یا دو نیم سال احتمال طول مثلا میکشه یه شیر میده پس دوباره پیش رسول سلام میه باز رسول سلام میگه کسی هست که فلات زیر با دوش بگیره پس کسی هست میگه من میگیرم میگه بار زیر سنگ سال خوالی خب جان زن چرا فرار نمیکنه برش موقعی خاص که فرار کنه و این خاطر فرار نمیکنه که ایمان به روز آخرت که بر تمام قبل از چیره شده مستولی شده اگر امروز دسواسن سلام فرار میکنه و خودش آمده پیش رسول سلام اقرار کرد که ما این کار کردیم خودش آمده بیت دم اخلار کرده که ما کار کرده خب میتونه که فرار کنه از موقع استفاده کنه فرار کنه اما به این خاطر فرار نمیکنه امروز فرار کنه از پیش رسول الله با خودش اقرار کرده با زبان خود اقرار کرده اگر امروز فرار کنه از اینجا آیا میشه که از مملکت الله عزوجل بیرون شه و سرزمین الله عزوجل بیرون شه و جای دیگه بره ببین ما اصلا امی است ما برادران میشه کوشش به این باشه که در خانه های خود ما میشه کوشش نکنیم که از خود یک یک تازیانه و گرز در خانه خود شما جور کنیم اگر ما بودیم اطفال ما نماز بخانه اگر ما بودیم زنهایی که در داخل خانه است همه حجاب مراد کنن ارزت که من نباشم نه حجاب مراد شوه نه نماز خوانده شوه همه انواع فساد در, در غیاب ما همه انواع فساد صورت میگیره ادارت به این میکنه برادره که ما از خود تازیانه ساختیم در بین خانه نه ما مکلف بی که ما ایمان به الله عزوجل در قلب در قلب تک تک خانواده خود باید را غرض کنه و احتمال در سالهای متمادی طول بکشه به خاطر انسان ها که به یک نوع خلق نشدن تبای انسان ها مگه مختلف است تو باید با همه تو باید مواجه باید باشی ما باید در خانه باید فرزندان با شکل باید باشه کسی که زیر دستای باشه که ما باشیم یا نباشیم اونا باید نماز چی کنن اونا باید نماز ادا کنن خواهرای ما مادرای ما که در خانه است ما باشیم نباشیم جواب باید مراد باید کنن در همه حالات چه خوشیم غم غمه اما آیا فعلا حالت خانواده ما به می شکل است حالی از خود باید ما شما سوال کنیم تا حالت ما فعلا داریم ما به این خوف است اگر یک بار مطلقا ما وفات کنیم احتمال داره شما دیدیم باز خانواده را مجرد که شخص وفات کرده مثلا برای چند سال غایب شده حالت بسیار اینجا در خانه یک مطلق انقلاب بارم در خانه کجا هستید مثلا ببینین های ما این مسئولیت با متوجه برادر باید مثلا ببینین ما خیلی کسا رو مشاهده میکنیم مثلا نماز میخوان در مساجد اما از فرزندای خود خبر ندارن هستن کسایی که مثلا خودشان ماشاءالله از نگاه اسلامی خیلی چی هستن یعنی از نگاه ظاهری ببینین خیلی انسان ملتزم به اسلام ولی از نگاه ظاهری اما مطابق به سنت رسول صلی الله علیه و سلم در حالی که همین شخص اما خانوادیش مطلقا اجاب مراد نمیکنه در بازار ها شاید در خانه ها مراد نکنه پس این مشکل دو سرچشمه برادرامی مشکلی سرچشمه میگیره که ما مسئولیت خود تابار درست درک نکردیم و این جامعه را که ما شما میگم جامعه نظام اسلامی نظام از یک جامعه تشکیل میشه جامعه از خانه ها تشکیل میشه هر خانه در خانواده تشکیل میشه و این خانواده ها کس منیس یک خشت است یک خشت سالم سالم میباشه دیگه مثلا ما بردن مثال رو داریم، درد خود مثال مثال شاید بسیار سخت مثال سخت باشه مثال تلخ باشه مثلا ما میتونیم مثلا که خیلی برادرها شاید باشن در اینجا که مثلا خیلی جوان مثلا به خانه شان هستن ولی به درس نمیارن به اینجا و ما درس به خاطر مباحث جور نکنیم صرف به خاطر از اینکه به خاطر رسانیدن علم شرعی به مسلمان ها و باید داشته باشیم مثلا ظلم به اشاره میکرد ببینید ما فعلا از یک میلیارد مسلمان ها زیاد هستیم یکیش اشاره میکرد میگفت اگر لاخ میگفت خدای نخواست اگر مردم کمونیست میبودین یک میلیارد مردم در دنیا اینا با هزارها بار انقلاب میکردن به دنیا شما کمونیست های افغانستان هایدن چند نفر در اردو بودن انقلاب کردن یکی از بیرون میشه نمیشه قصر بگذاره چیز این دلت به این میکنه که مردم همت داشتن این کارا کردن یک توده های 15 میلیونی افغانستان چهارده سال مطلقا در یک دیگه نگه کردن مردمی که مطلقا با افغانستان ارتباط نداشتن از نگاه عقیده مطلقا بریده بوده ای کار باید مسلمان ها باید میکنن در افغانستان امروز ما مشاهده میکنیم که مثلا گندی هستن مردم های خیلی منبود از نگاه اخلاقی همه چیز مفسدین همه که جمع شدن از واشنگتن آمدن سرتمام دنیا حاکم هستن چرا آیا ما مسلمان ها عاجز هستیم ما چی مشکل ما در کجا هست ما به اسم برادرها که ما تبر احساس مسئولیت مطلقا نکردیم ما اون مقوله های شیطانی که در کشورهای اسلامی فلان سرایت کرده بر رگ ما سرایت کرده که گوسفان از پای خود آویزان و گاو از پای خود آویزان و بعضی فلانی دین خود دین خودی با ما چی و مجزار به خود جور کردیم حالت ما به شکل را به خود گرفته که حالت هیچ مطلقا از این تلختر مثلا آیا کسی ما کار مثلا کردیم در خانواده خود داخل شده باشیم روزانه مثلا دیگر از کار آمده باشیم شانده باشیم که نماز خواندیم گشت و گذارتان با کی است با چه قسم مردم ما شما گشت و گذار داریم مجلی که به دست تا است یک بار بتیم ما بخوانیم که دیگه کدام کدام مفاهیم غیر اسلامی یک بار با تو زرق نشه ببین همه مسئولیت از برادر فعلا ما شما در فتنه زندگی میکنیم خیلی باید محتاط باید باشیم این مسئولیت ما شما وقتی که ادا کردیم در این وقت ما به بایستیم باز ما میتونیم که برایت خود باز میبانیم که نوشی است یعنی سایه خود ما تبریع باز کردیم باز وقت ما میتونیم معذرت خود بالله عز و جل پیش کش کنیم ببینه نوح علیه السلام 950 سال دعوت میکنه 950 سال و در 950 سال چند نفر برش ایمان میاد 80 نفر یعنی در سال یک نفر هم نیده ده سال یک 250 سره 80 نفر گرو آخرین روایت میز که سر 80 نفر برش ایمان میاره اون حالی سر پس این دعوت که بسیار یک صبر میخواه انسان همیشه باید دعوت باید باید صبر باید باید از الله جل میخواد ما شما تو حکومت به چیز میگویم به عمل کنیم از الله جل میخواد مسئولیت ما چی کنه ما خوبتر نشاندهی کنه و بتونیم که ازی بار دوش بزرگ مسئولیت که چی کنیم یعنی واقعا اگر این مسئولیت ما ادا نکنیم ما خائن هستیم یعنی باید داشته باشیم هر کس مسئولیت امانت برش سپرده شد در او خیانت کرد و خائن است لكل غادر لواء رسول الله بر هر غادر نیست احد چکن برش لواء از در روز قیامت در مقعدش به ایشون شناخته میگمش از دور مردم رو میشناسه پس الله عز وجل ما شما را از این مردمان اگر و من الناس من یجادل فی الله زوردم کسایستن هستن اگر الله عز وجل مجادله میکنن پیرامون الله عز وجل مسائل بغير علم در قالك ندر نشترن ولا حدا نهدايت نزدشانس ولا كتاب منير ولا كتاب روشاني ندانش بيشانس نهدايت بيشانس نه كتاب منير بردتن بمناظرة بردتن در مسالك متقن بو إيمان ندارن ثاني عطفه ثاني گردانیدن یعنی می گرداند ات ثاني عطفه این دیمه جا که پهلوی خودم می گرداند هده مفسرین چی که دونات ما در فارسی میگم شان اقده بالا مندازه است شما مثلا میبینید که شان مردم برای چی میدن مسائل که چون آدم باطل است همیشه در باطل غرق است بس بس روی خودم میگردن شان اقده بالا مندازه که ما بی اصلا مجزا جزا اهمیت نمیتون به این چیزا خب چی است لیضل عن سبیل الله تا که بس راي الله عز وجل مردم گمراه بسازه اینطور نوع شخص لو في الدنيا خزيون برزي انسان در دنیا كاس خزي و رسوائي است و نذيقه و رمي يوم القيامة روز القيامة عذاب الحريق عذاب حريق سوزنده که میسوزن انسان حريق آتش شرا ذلك بما قدمت يداه چیزی كتو تو دستایت رو کرده تو در پیرامون الله عز وجل روز آخرت و رسالت و بعث و معاد مسائل به مناقشه و مناظره میپر در که فاقد هر چیزی بودی نه دانش نزد تو بود نه هدایت نزد تو بود نه کتاب کتاب و استناد کنی کتاب روشن شد کتاب های تاریخ خیلی جات پشت بوده باشه استناد بالای جمعی کردی و چیزی هست که دستات رو تقدیم کرده و ان الله ليس بظلام العبید الله عز وجل بر بندگان خود ظالم و ستمگر نیست الله عز وجل درباره درباره درباره دەربارەی کەسایستن که یا ناز الله زەوجل بوریدان ناز الله عزوجل بریدن آره الله عزوجل از سنف دیگه چی میکنه سنف دیگه رو بهش اشاره میکنه الله عزوجل که مومن هستن ایمان دارن اما مشکلشان این است که مینا مسلمان هستن که در یک لبه هستن مثل یک گودال باشه یک چای باشه فقط در ملبیش هستن در درمو جای هستن که به اندک چی باید کسی نرا پرد کنه سقوط میکنن خلاص و من الناس و از مردم کسانی هستن من یعبد الله على حرف که نه الله را پرستش میکنه خاله حرف حرف چی را میگن امی گوشه و لبی و کناره یک جای میگن مثل اینجا مثلا جای باشه اینجا کنارهش همی هست یعنی اندک همی هست که به اندک لرزه چی میشه این میفته چی با داخل سقوط میکنه خب اینه و شخص اینه و بینید چقدر زي باس فإن أصابه خير أجر خير برزيل السيد اطمئن به مطمئن مش مطمئن مش بي مثلا خير برش رسيد حالا میگه اسلام شو خوبه دینی هستی بی اسلام داخل شدیم درش صدقات جمع کرد و زکات مردم جمع کرد و خود یک چیز جور کرد اسلام از برکت در اسلام در اسلام برکت اسم و این اصابته فتنه وقتی که امتحان با امتحان و با آزمایش چی میشه این سر دوچار میشه انقلب على وجهه انقلب على دوباره چی میکنه انقلب انقلاب بروی خود میفته یعنی به ایمانه که مرتد میشه خسر دنیا و الاخره در تو حالت که است هم در دنیا زیان میکنه هم ارد را دست میده هم دنیا را آخرته ذلك هو الخسران المبین امی از خس... زیان و اشکار و خسارات و آشکار امی است I شخص در حديث الرسول صلى الله در حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كي باسك صايب در كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته در حديث مياد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ميغان كي وقت كي شخص بمدينة ميامد بس الرسول صلى الله عليه وسلم باز يزيد قسم مردما كي يزيد قماش مردما اگر ميديد كي زنش پسر آه، را به دنیا آورد الله عز وجل پسر برش داد و اسبش هم به می شکل اسب دیگه ازش تولد شد باز میگه فلا اسلام خودش خیلی برکت است می قبل از مادم انسان فقیر بود اگر دید که نه برش مشکل ایجاد شد نه زنش باردار شد و نه اسبش زایید و بس همین بود که میگه فی دین با ما قرار جنجال جور کردی چیز و این قماش مردم ها خیلی زیاد هستن اینا که هستن بعض وقت کافر هستن بعض وقت مومن از این خاطر اینا که هست قرآن کریم به اشاره میکنه از این خاطر بعضی هست وقتی که در منافقین اینا جمله منافقین هستن خو خب، اینا از اون جمله منافقین هستن که در بعضی حالات مؤمن هستن از این ما عز الله عزوجل ما بیاسم دعای ما میاد که قسم مردم ها در حالت ایمان بمیرن <laughs> ولی خیلی قضیه خطرناک است اینو مردم هستند که اسلام پیون میتن با چی با نعمت های زائل دنیا اگر نعمتی بود اینا مسلمان هستن مجاهد هستن سنگ مبارزه را به سینه میکوبن به خاطر که سفر است ببینید در وقتی اگر سفرها به سعودی مثلا بود به حج مثلا بود پولا از طرف کشورها مثلا آورده میشد و جیبشان سرازیر میشد تجارت خانه به خود آباد کردن اینا مجاهد بودن مؤمن بودن نهزتی بودن مبارز هر چیزی بودن هر چیزی بودن همه این جویها که بود اما خشک شد کافر شد این یعنی جارب امروز بعضی کسای استدلال بسیار بیهودی استدلال شیطانی بر ما مثلا میکنن در مجالس که چطور ما جهاد کنیم کسی ما رو تمویل نمیکنه چطور ما جهاد کنیم ما خط عقیبی از خط عقیبی مطمئن نیستیم چطور ما مثلا جهاد کنیم که ما مثلا ما عاجز هستیم که یک یک یک مرمی کوه مثلا خریداری کنیم چطور مثلا خب مشکلات دنیا هست ببین این ای خود نمی هست یعنی به این معنی که انقلب علی وجهی اگر کسی سوال میکرد که دیروز وقتی که از خانه دجرات کرده بودی به این فکر بودی که کشتی آمریکایی و کراچی لنگرم منظم بود سلامی سلام یا این فکر خونه بودی نبي يفكر نبدن بس خلاص حالا فکر باید فکر باش ای از بعضی کسا خسته میشن راه طولانی میشه دلا نظام اسلامی یک بار راه طولانی میشه طولانی میشه طولانی میشه از خاطر قرآن به اشاره میکنه منافقین قرآن سوره توبه اشاره میکنه که لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا لاتبعوك لكن بغضت عليهم الشقه اگر یک چیز نزدیک می بود یک هدف نزدیک می بود که نزدیک راست انسان به وجود تر می رسید او سفران قاصد یک سفر نزدیک می بود اینا حتما از تو پیروی میکردن یا رسول الله لکن تو شقه سفر دور شد را طولانی شد از خاطر وقتی که ما میگیم نظام تشکیل نظام ایرا بیاد داشته باشیم تشکیل نظام اسلامی در تو حالت که ما هستیم احتمال در چندین نسل در بر باید بگیرد حتما گرفتنی است چندین نسل در بر گرفتنی است اسبابی که نظام اسلامی سقوط کرد خلافت اسلامی خیلی اسباب داره که همه جای باید پر کردن کار داره اما این نمی سفر طولانی میشه وقتی که طولانی شد ابتلا از طرف الله آزمایش میه در اینجا بعضی مردم چی میکنن در نیمه راه با دشمن سازش میکنن این باید داشته باشن کسایی که در این انتخابات در هر کشور اسلامی شریک هستن اینا کسایی هستن که از راه خسته شدن راه طولانی شد راه طولانی شد پس دوباره چی کردن سازش کردن با دشمن در یک جانش هستن راه طولانی شد خب اونا چی چی اهمیت ارزش دارن هیچ اهمیت ارزش ندارن پیش نظام اما هستن کسای در شک نیست و باید هم یه چیم این سنت الله عز است هستن کسایی که نارا تا خیر تعقیب میکنن باید کسا باید باشند در دنیا باید کسا باید باشن یا اولیاء الله عزوجل در دنیا همشه باید باشن که باید تا آخر باید تعقیب باید کنند حتی در زندگی بدون کسا که خود نو و گفه همسن میگرن در در تمام کشورهای همسن میگرن ما ببینن ما حتی ما اینقدر مادیگرا هستیم برادرها این برتان مثال میتون. مثلا به کسی میگی که چرا برادر نماز نمیخوانی میگارم که میگی باز میگی برش بخوان الله برات پیسه میده بخوان الله در کارت برکت میاندازه ببینید کل یک ای دید مادی است پیش ما در چیز پیسه رو باید ما مطرح باید کنیم بزن در هتل نماز بخوان الله برات برکت میاندازه در نیست در نماز برکت است اما احتمال هم است که با نماز اولین نماز خواندن خود هتلش در یه احتمال هم است این احتمال هم به نماز خواندن خود در خانه داخل شد که همه از بین رفتن یه احتمال هم است ببینید کل ما مادیگرایی است از این خاطر در هر جای مادیگرایی رخ نکرده در هر جای ما رخ نکرده با اینکه ما است که ما مادیگران نیستیم ما مادیگری آنقدر بر ما رخ نکرده که در هر جای میره مطرح میکنه مثلا کسی نماز بخونه برش الله برش پیسه میده که روزان بگی پیسه میده زکات بده بر در این شک نیست در این کل برکت است در این نمو در مال است در هیچ شک ما نداریم اما ابتلاعات الله را ما فراموش باید نکنیم انسان باید به خاطر کار باید نکنه برادر خب حال سوال پیدا کنید جهاد کنید اوجا بر پیسه میده کسی خب کشته میشی از نوای دنیوی که انسان چگونه خب بس ما به این برادرها به باشیم که ای ببینید ای خود به خود وقت کار داره که با انسان مبارزه کنه با این چیزا از این خاطر ما به باشیم در خانواده خود و فرزندای خود با کسایی که زیر دست ما هیچ یک تصور اسلام برشان نتیم که در هر چیز مفاد خدا باید ببینن مفاد دنیوی خدا باید ببینن میگه وقتی یاد دارم یک کسی کسی بود تو نماز بخوان تو سر نماز آمد دیگر روز امتحان انگلیسی در کورس ناکام مانده بود تر پسا کنم چرا نماز نمیخوانی او در امتحان انگلیسی ناکام ماند ناکام بود این قدر یک تصور واهی بشه مردم ما هست برادر این خود به خودی مبارزه کار داره که تصور واهی از مردم از برادر دور شوه چیست انسان به خاطر اسلام باید مشکلات ببینه باید مشکلات باید متقبل باید شوه و او کسی که او, او جوانی که در خانواده ملتزم به اسلام میشه و در خانواده مشکل پیدا نمیکنه در خود از اشکال وجود داره و خود از مشکل است حتما یک جوانی که ملتزم به اسلام میشه ولی نمیاد که با خانواده خود مشکل پیدا میکنه در اکثر اوقات مشکل پیدا میکنه چه ظاهری چه باطنی مشکل پیدا میکنه حتما مشکل باید باشه در تو حالتی در الله زجل آزمایش میکنه الله اکبر خب امی شخصی که دو حالت هست گفتیم سوره بقره به اشاره میکنه که که الله عزوجل از یک نوع منافقین ذکر سوره در میوال سوره بقره اشاره میکنه که روشنی است روشنی را میبینن باز آرام وقتی که روشنی میشه امی روشنی را میبینن باز ما مشوا و اذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب و بصاری ما امی اگر الله بخواه امی ایمان مسئولشان میگیره خب این یک نوع منافق است که منافق چی نیست کلی کافر است باز مسلمان است باز کافر است باز دارت میکنه که مشکل برش مثلا حالت مز... مثلا مجموع فرند جاتر در بیت تجربه چند سال پنج شش سال متقن به میتونیم خوب بر ما مسالای نمونه قرآن کس ایباد داشته باشین برادران قرآن کتاب است که انسان مطلقا مشناسی کی است لیکن انسان از برخوردش مشناسی چند سال تیر کنه میشناسی قرآن کریم بر دین معرفی میکنه که کی است از این خاطر ما وقتی که قرآن که از این خاطر بعض وقتا خیلی مردم چیزی که بزرگ جلوه میتن که تو مردم شما میگی مرتد شدی شدی شدی پس وقتی ما نشناسیم که کسی مرتد باشه بو چه قسم خون زورا واحد کو بس خونش برزنیم این جالب است نی این در افغانستان بعضی کسا مطرح میکنن جنگ در افغانستان ادامه داره میگن نه بعضی کسا خیلی نیستن بعضی کسایی که اونا اینا باید اینا قصاص شود مثل یک کسی کار میکرد که که ظلما در یک گفتم ظلما افغانستان برش گفتم که علما افغانستان کس و با على سبیل المزاحی گپ میزد میگفت که تو اختیار کنی، در قصاص بکش مگه در ارتداد میگفت خنده کرد که چرا در قصاص میگفتم تو کشته باید شوی خود دو حالت خودت اختیار کن گفت چرا گفتم شما در فتاوای شما در افغانستان زمان روسا شما فتوا میدادین خیلی مردم کشته فتوا بدن که بکشین اینا کمونیست هستن خلقی هستن بکشن. خب اگر میگیم که فتوای ما غلط بود شما باید قصاصا کشته شوین چرا شما خون مردم بگونه نختاندن به چیز اگر میگین نه اینا چی بودن مرتد بودن خب شما هم هستین شما هم در نظام رفت آمد دارن میرین میاین ماش میگیرین میرین حالا خود اختیار بده کدامش کشته میشین قصاص بکشی در ارتداد بکشیم.